in nadhara ilaiha zawjuha kama mumewe atamkodolea macho na kumtazama saahu ma raa ataudhiwa na yale anayoyaona kwa mkewe hajakaa vizuri hapendezi yupo yupo tu hajali sharun mankushun imma ni nywele timtimu yupo yupo tu hajasuka yatana rabsha rabsha bala bala sha'run mankushun nywele timtimu wa thawbun bil awsakh marshushun au ni nguo ambazo iko nazo eh, zanuka uchafu marushush maanake zimerashiwa rashiwa uchafu ima alikuwa anapaa samaki Ah, ana maganda ya samaki, shombo la samaki limemganda, alikuwa akikata nyama, maji maji yamemrukia rukia ya nyama, anuka utumbo. Ah, Faubun bil ausakh marshush, nguo yake ah, bil ausakh, kwa uchafu, marshush, imerashiwa rashid In baqiyat fil bait, kama atabaki nyumbani, tawassahat, anakuwa mchafu watabasalat anuka vitunguu wa in kharajat na kama atatoka nje ya nyumbani kwake tatayyabat anajitia manukato watajammalat na anajipamba hadhihi almar'atu ta'isa huyu mwanamke maskini kabisa huyu hajielewi ta'isa allati ja'alat khayraha linnas ni yule mwanamke alijalia uzuri wake na kheri yake ni kwa ajili ya watu wa sharraha akazijalia shari zake na mabalaa yake lizaujiha kwamba ni fungu la mumewe in kharajat ila suwaihibatiha kama atatoka kuelekea kwa maswahiba zake mashoga zake kanat bashatan bashusha anakuwa bashatan bashusha yani ni mtu mwenye furaha ana vicheko anacheka na hadithi na mashuga zake bashatan bashusha bashusha ndio hiyo bashatan hiyo bashusha imezidi basha mwenye furaha mwenye matabasamu bashusha iliyozidi bashatan bashusha halwatal kalam ana maneno matamu na wenzake wanaongea huku wanapiga na vikono adbatal majlis mtamu kwenye majlisi wakikaa na wenzake anakuwa mtamu watu wanafurahia uwepo wake la yumallu hadithuha hadithi zake hazichoshi wala majlisuha wala majlisi yake haichoshi wa in aadat ila baitiha lakin akirejea nyumbani kwa mumewe kanat asada anageuka kuwa ni simba kwa mume wake intakallamat akisema azungumze akhrajat nara anatoa moto kwenye kinywa chake taka kuchoma na kuunguza tu wa in fa'alat ara na akitaka kutenda jambo basi anafanya jambo la fedheha fedheha la khaira fiha li hakuna khairi kwa mwanamke huyo kwa mumewe mume hapati khairi kwake mwanamke huyo hadhihi almar'a Isa haqa, huyu ndiye mwanamke Taisa ah, asiyejielewa, dhalili, duni thamani, faqiri Anasema min aina turidu saada, anataka kutoka wapi atayapata maisha mazuri huyu? Atapata wapi maisha mazuri ya ndoa? wakad khalafat dinaha, ilhali amekwenda kinyume na dini yake ya Kiislamu inavyomwelekeza vipi yanavyokuwa maisha ya kindoa as-saida wa aghdabat rabbaha atapatapi saada na maisha mazuri ilhali amemghadhibisha mula wake amemkasirisha mula wake wa at'asat zawjaha eh, na amemfakirisha na kumweka kwenye mazingira mabaya mume wake fa basi ni wajibu kwa mwanamke huyu an turaji'a nafsaha airejee nafsi yake ajikague arudi nyuma fa inna fil umri ajala kwani katika umri bado kuna nafasi bado kuna muda bado kuna muhula awahi kutengeneza pale alipoharibu hapo ameshiria kutaja haki za mume zilizopo juu ya mke na mara nyingi wanasema huwezi kumaliza kitu ah kumaliza kitu kwa hiyo alichokisema Sheikh ni kile ambacho amekihudhurisha na alichokibakisha kadhalika hakiwezi kukosekana sisi tuongezee mbili tatu katika haki za mume zilizo juu ya mke tuongezee hapo mbili tatu na sisi pia sio kwamba tumemaliza tumetaja baadhi ya tulivyoona huyu ameka hii na huyu ameka hii tukachukua tujalizie jalizie sisi katika haki za mume juu ya mke aa, ni tarika zauja kupata mali aliyoibakisha marehemu mkewe kupata tarika ya mke wake kilichobakishwa katika mali ya mke ni haki pia mume anayo haki hapo kwa mke wake kwenye mali za marehemu mke wake kumrithi mke wake ni katika haki za mume juu ya mke aya ya 12 ya suratu nisa Allah anasema walakum nisfu ma taraka azwajukum illa yakul lahunna walad na nyinyi wanaume mtapata nusu ya mali za wake zenu ikiwa wake zenu hao hawakuwa na watoto. Watoto mliowapata au waliowapata kutoka kwenu nyinyi wanaume mliowaoa, au watoto mliowakuta nao, illa yakun lahunna waladun, mtoto wako wewe au waliolewa huyo na mwanamume mwingine akaza watoto, kama hana mtoto wa huyo au wako akafa mke wako una nusu ya mali ya mke wako fa in kana lahunna waladun kama watakuwa na watoto wao falakum rubu basi mtapata robo ya mali zao mimma tarakna katika vile walivyoviacha wake zenu lakin min ba'di wasiyati yusina biha au dain baada ya kutolewa wasia aliyousia huyu mwanamke katika hiyo mali hiyo nikifa sehemu fulani ya mali apewe fulani au sehemu fulani ya mali kalipwe deni langu vitolewe kwanza hivyo alafu ndipo mchukue zile nusu au mchukue robo ya mali iliyoachwa na wake zenu na hapa kukikosekana watoto waliowazaa au wajukuu wa watoto waliowazaa wa kiume al abna wa abnaul abna, watoto na watoto wa watoto, malaki wajukuu. Wa in nazalu, hata kama watakwenda chini huko, mtoto wa mama huyu kamza mtoto huyu, mtoto huyu akamza huyu huyu, wameenda chini. Kupatikana kwa hawa kunapelekea mzee apate nini katika mali ya mke wake? Robo. Kukosekana kwa hawa kunapelekea mzee apate nini kwenye mali ya mkewe? Nusu. Kwa hiyo hii ni haki ya mume juu ya kwa mke iliyo kwa mke wake kadhalika katika haki za mume zilizo juu ya wake kwamba wanawake wanatakiwa wawakalie eda hii ni haki ya mume akifa mwanamke amkalie eda mumewe arba'ata ashhurin wa ashra eh, miezi minne na siku kumi pale atakapokuwa mwanamke huyo hailan kwa ha alif hailan hana ujauzito wa idha kanat hamilan kuna hailan na kuna hamilan kwa mimi wa idha kanat hamilan akiwa ni mjamzito huyo aliyefiwa na mume basi ni pale atakapojifungua tu ida yake imekwisha hapo kajifungua wiki tano baada ya mumewe kufa ida yake imekwisha hana ujauzito basi atakaa arba'at ashhurin wa ashra miezi minne na siku kumi kwa kaida al-ihdad ni mwanamke kujizuilia kutokamana na mapambo asijipambe kwa muda wote huo wala asijitie manukato kwa muda wote huo na aachane na yale yote ambayo yanapelekea yeye kuhitajia ndoa katika kipindi hicho tumelewana vizuri hapa kwa ushahidi wa aya kwenye Qur'an ya 234 suratul baqara walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra na wale watakaofishwa miongoni mwenu na wakawacha wake basi wajisubirishe kwa kukaa eda nafsi zao miezi minne na siku kumi na hukumu hii imewaingia wanawake walioingiliwa kwenye ndoa zao na wanawake walioolewa ambao hawajadhuku jimai wote katika hukumu hii wako sawa dhahiri eh? naam yangapi tumeongezea katika haki za waume juu ya wanawake ya pili kadhalik katika haki za waume zilizo juu ya wanawake kwamba mwanamke anatakiwa an tuhsina alqiyama ala tarbiyati auladiha minhu awalee watoto wa mume wake malezi mazuri suala la kuwalea watoto ni jukumu hili wako nalo wakina mama wanaume wanawasaidia lakini wana maana kwa kuwa muda mwingi ndio wanaokaa na watoto kwa hiyo jukumu la kusimamia vyema malezi ya watoto wa mume ni haki ya mume iliyo juu ya mke hadithi inasema wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi hadithi ya Abdullah ibn Umar na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe na watoto wake anachunga nyumba na anachunga watoto wa mume wake anawachunga ameshaoga muda wa kuoga huu muda wa kukaa huu muda wa kulala huu muda wa kupumzika si vibaya kupata fursa huu ni muda wa kucheza acha wacheze hapa watakiwa watoto wetu tuwafanyie hivi tuwaombee tuwa dua wakati wa kulala huyu hajui kuomba dua namwombea dua anawaifanyia tawidh huyu hajui kusoma ayatul kursi nimfanyeje ili alale namkingaje ili alale namkingaje kwa adhkari za asubuhi na mkingaje kwa alkari za jioni mwanamke atakuwa yafahamu haya na awalee vizuri kwa subra na kutumia ilmu akili na maarifa na rahma rahma awe nayo wanasema ahlulilmi haitofaa akagombana na watoto wa mumewe mbele ya mumewe sio wanaume wote wanapenda jambo hilo kwa makara anaogopesha watoto wala tad'u alayhi wala sija akaombea dua mbaya maluni we ulani we ufunzwa na ulimwengu we haya si maneno ya kuambia watoto hao maneno ya jambo jabu ya mitaani maneno ya mipasho amwambia mtoto mdogo maneno ambayo anaambiwa mtu mzima mwenzake mwenye uhasama na yeye anamtupia mtoto haifai vitu kama hivyo mwanamke mzazi awe ni mtoto wake amemzaa awe ni mtoto kamkuta kwa mume wake sio maneno kwamba tu usiwakuze watoto kwa maneno kama haya sio saizi yao kwa kuna mzazi hajali yeye jisemea semea tu mzazi amwambia mtoto utajua hujui utajua hujui ha unaogomvi naye gani wamfundisha nini alafu akenda akasema nao kwa watu lugha kama hizo mtu aziepuke kwenye malezi ya watoto sio tukane asiombee laana asipende kuwapiga ovyo mtoto anayepigwa amefikia miaka kumi wadharibuhum alaiha liashri miaka kumi na kipigo chenyewe ni kipigo cha kuonesha kwamba mzazi kakasirika tena anapigiwa kwenye jambo kubwa kabisa la swala itokee kwamba hajafikia miaka kumi lakini ni ana kitu fulani hivi unajaribu kumwambia haelewi ukatumia kijifimbo ukamchapa wamesema hilo ahlulilmi ilmi wengine wameweka tahdidi sivuke bakora tatu sivuke bakora ngapi asiyafanye haya mzazi wa kike kwa watoto kwa sababu hili huenda likamuudhi mume na bali huenda maombi yake mabaya akiwagombesha watoto yakawa kama vile dua akaja akawadhuru watoto wake kwa mdomo wake na ndio maana imekuja hadithi ya Jabir kukataza masala kama hayo aliyopokea Imam Muslim rahimahullah la tad'u ala anfusikum msijiombee mabaya kwenye nafsi zenu wala tad'u ala auladikum msiwaombee mabaya watoto wenu wala tad'u ala khadamikum msiwaombee mabaya watumishi wenu wala tad'u ala amwalikum msijiombe mabaya kwenye mali zenu la tuwafiqu min Allah saa msije mkaipata ile saa yusalu fiha ata'un msije mkaipata ile saa ambayo Allah anaomba fayastajiba lakum anaomba mambo mengine mazuri alafu leno likaingia akalijibu mpaka hilo lenu baya mlilokuwa mmejiombea juu ya nafsi zenu na watoto wenu msifanye mambo kama haya na awalee watoto wake katika tahara awalee watoto wake katika usafi awalee watoto wake katika alifa eh, ifa kule kujizuia kutokana na kuombaomba watoto wasiwe na tabia hiyo washajaa awalee watoto katika tabia za ushujaa asiwatie woga watoto wako wazazi wanawatia woga watoto wanawatisha watoto sio utakiwa mumlelee mtoto mdogo katika shajaa kama wewe, wewe ni mwanamme, wewe simba wa nyumba hii, wewe ndio mwanangu pekee, wewe ndio walii, wewe huogopi. Unamlea katika shajaa wal iqdam, sio unamlea mtoto anaogopa gopa. Eh, shauri yako eh, eh, eh, huyo huyo huyo, anakuja anakuja, mtoto anaogopa. Lakini kadhalika katika haki za wanaume juu ya wanawake, asifurahi mwanamke kwenye matatizo ya mumewe.